POTAMOS CAI BURSA POTAMOS DIAUTU BURSAN BOEIAN FEROMENEN IDON E ROTESE. TIS CALEE, TES DE EIPUZES SCLERACALUMAI, EPICA CLASAS TOE REUMATI EIPEN. ALLOTIS DETEI CALEISTAI, EGO GAR EDE HAPALEN SE POIESO hoti tolmeron andra kai authade polakis eis gen kategage sum biu